bali yuko bwana mmoja anaitwa Mbaraka Nshia mmoja kutoka visiwa Baamu huyu bwana yuko Tanga kama shai kumuona alikuwa kuna wakati aomba mchango wa kanisa yale mambo ya kushirikiana mashehe na mapadire huyu aliwahi kuwa pia ni ni ostadi wa kishia Pangani watu walimsikia kwa masikio yao akisema kwamba Khadija alikuwa muhuni mwanamke muhuni ndio maana akaolewa na mtoto mdogo mtume sallallahu alayhi wasallam Allah neno mabaya kabisa kuna bwana mmoja Allah amrehemu amefariki anaambia nasikia maneno yale na huku ndani ninabunduki kama sikuchelea serikali nilikuwa natamani niingie kwenye lile jumba lao pale nikampiga risasi nyoyo moyo waniuma zungumza tu arupaka nikiingia mie peponi nikimkuta mpaka linatoka bwana mpaka uingie mpaka uingie pepo yako wewe yani aliyotumwa na Allah ambaye mki soko wahi yeye amemshuhudilia Abubakar kwenda peponi wewe una mashaka una nini wewe wewe nani nani wewe yani eti uzungumze ni nani kwenye dini hii mtume wa Allah anambashiria Abubakar pepo mtume saa sallam anasema inna allaha ittakhadha ibrahima khalila wattakhadhani khalila walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadhtu aba bakrin khalila nani akhi mla mirungi tu utapite watu akili yako yenyewe hatuielewi na akili salima utakwenda kanisani uombe mchango eti mimi mkuta Abubakar pale peponi natoka ah kama wana uadui mkubwa na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. ndio utatazama akili zao, utaona kwamba huu ni Uyahudi. Yaani mama wa Fatima wao ni adui wao. Ni si Fatima ni, ndio kipenzi ni mke wa Ali ni katika alomza Fatima. Wao ni adui yao sasa uhuni huo kafanya na mtume sallallahu alaihi wasallam si ndio sababu muhuni kawaliwa na mtume sasa vipi mashia wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam vipi mashia wanawapenda ahli bait hali ya kuwa mama wa Fatima wao wanamwambia ni muhuni hivi mtu akutukania mamako hata kama ni mamako si muislamu wewe huyu atakuwa rafiki yako mama ana manzila hawa ni wazazi hata kama si waislamu wana manzila na hilo kama mlioni mtizameni mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anafikia kwa mama yake anakufa si muislamu lakini anafikia kumwomba Allah ampe ruksa akaizuru kabri ya nani ya mama yake apewa ruksa ya kufanyaje ya kuzuru kuna mapenzi yale ya kimaumbile kwa sababu mama amekuzaa afika pale mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kabri fabaka an-nabii sallallahu alaihi wasallam و أ ب ك ى من حوله تمياكلي صلى الله اكلي سباب كيكواليزا لنجيني وليكو في بني يوتي امتمك ولدي نيني امتمياكلي نمتك اذن الله يكون زورنا مما يعني كلف اذن لكن نمتك اذن الله يكون مومبيا مسامعه الله كفنادي سنكتب so unakuja kumtukania mtu mama yake na mama yake wamtukana huni alafu eti wewe wampenda Fatima hawa ni warongo wallahi mimi na kariri kusema mtu anaoingia ushia imma ni jahi kwa amekutwa na ushia ni mtu mjinga hana kabisa background ya kusikia uislamu au ni mtu ameghilibiwa na mali au ni mtu akili zake haziko timamu ushia ukiusikiliza na mkitaka kujua someni kitabu lillahi thumma litarikh kashfu al-asrar wa tabri'atu a'immati al-athhar ni mshia anasema kila nikisoma yale mafunzo ya kishia sielewi huku tuna madai tuwapenda ahlul bait lakini huku mashia wamefikia ndio bwana ameandika amesikia mwenyewe kutoka kwa wanawachuoni wao kwamba bwana mtume sallam pia hata ita, ita tupu yake motoni kwa nini sa bwana mtume alifanya tendo la ndoa na mwanamke mushrika ambaye ni nani acha someni lillahi thumma litarikh jamaa anasema mimi maneno haya mbona napata wasiwasi ni moyo mbona moyo wataka kupasuka huku twampenda mtume eti ahlul bait wapenzi wa nyumba ya mtume huku twasema mtume tupu yake inabidi itoharishwe ile tupu ya mtume iingizwe motoni kidogo itoharishwe anaamini kuu wetu wanawadanganya tawadanganya waislamu wasiotaka kusoma ama salafiyun wako mbali salafiyuna hawakubali wala hamwawezi kwani wanakwenda vijijini wanawapata watu na awamu na masufi hawa so masufi wametengeneza ile takriri baina ya wao na hawa maadui wa bwana mtume thumma mashia ni maadui wa bwana mtume na ahlul bait wala sio wapenzi wa mtume na ahlul wapenzi wa kweli wa bwana mtume ni as-salafiyun ahlus sunna wal jamaa wala msisikize maneno ya baadhi ya watu kwamba eti hawa mabwana najipata kwa taharubaiti lakini hawataki maulidi niambie maimamu niambie imamu mmoja katika maimamu mbili wa Shia alipiga maulidi wapi au alipiga dufu wapi au alisherehekea mazazi ya mtume wapi atokee mtu yoyote aseme mtu mwingine atakuaminisha watu yani kama vile hawa baiti hawa aima waliotangulia eti walikuwa watu wadufu kwa sisi kama vile sio wa kweli kwa vile tunapinga maulidi kwa hili uwe mkweli wa ahlubaiti maanake ukubali nini zefu kwa ahlusunna wanazungu narudi kwenye maneno ya albaghdadi au si au mshapotea mshatoka mshatoka atazungumza ahlu sunna wao wanawapenda wake za mtume wote hii ndio itikadi ya ahlu sunna wa akfaru man akfarahunna na ahlu sunna wanawakufurisha atakaye wakufurisha wake za mtume sallallahu alaihi wasallam au akfara ba'dahunna au atayekufurisha hata mmoja kama Shia wanamkufurisha Aisha na wako wanotamka Aisha kafira mushrika zania sauti ipo wengine unasema yule sio shia kaandaliwa tu kirusi unasema hivyo ngolo unasema hivyo wewe shia golo mashia wenyewe huko aliko huyo unasema hivyo hawajasema kama huyo sio shia wewe shia golo wewe umeingia tu Ushia kwani wenu nyie? Ushia si ulikuwa wahindi kwenye hivi? Nyie magolo mmeingia tu. Na ndio maana mliambiwa kule jamatini imeingia golo. Au hamjasikia ule msemo kuswali jamatini imeingia golo. Jamatini sio ya magolo ya wahindi. Ndio maana hum pia wana misikiti yao. Kule Dar es Salaam kuna msikiti wa mashia wahindi na mashia golo. na ndio maana tu amepewa jina la Bilali kwa sababu Bilali alikuwa mweusi wale Bilali Muslim wale weusi wapi na wapi وقالوا بموالاة الحسن والحسين أهل السنة wao wamezungumza kuhusiana kuwapenda al-Hasan wal-Husayn wal-mashhurin min asbat Rasulillah kal-Hasan bin al-Hasan وعبد الله بن الحسن وعلي بن الحسين زين زين زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وجعفر بن محمد المعروف بالصادق وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من سلبه كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين. هي عقيدة أهل السنة kwa ahlul wote vizazi vyake haya maneno na yako mengine ya ilmastas tukiingia sehemu ya pili au sehemu ya ngapi itakuwa ya tatu ndio mawqif ya ahlusunna sunna juu ya kuuliwa al-Husayn mawqif yetu ni maneno mafupi aima wa ahlus sunna wameyafanyia samari mawqif yetu sisi tunaamini kwamba na tunaitakidi alhasan eh, Al-Husaini bin Ali aliuliwa shahidan madhluma aliuliwa shahidi na aliuliwa aliyakuwa amedhulumiwa na tunaitakidi kwamba jambo la kutoka maka kwenda kufa halikuwa jambo la sawa lakini alijitahidi na ana ujira wa kufanya wa kujitahidi kwa sababu masahaba akiwemo Umar pale Abdullah ibn Umar akiwemo Abdullah ibn Abbas akiwemo Muhammad ibn al-Hanafiya yani Muhammad bin Ali ndugu yake baba mmoja alimkataza akamkumbusha hadaya watu wa Kufa kwa baba na kwa kaka yetu Al-Hasan wenda fanya nini na akamwambia sioni mimi isipokuwa wewe unakwenda kuuliwa lakini kadari ya Allah ikaandikwa huu ndio msimamo wetu na walomuua ni watu wa ovu mafasi alayhi min Allah ma yastahiqun na aliyesimama kinara alotawalia amri ni Ubaidillah ibn Ziyad mtawala nini wa Kufa ambaye ni katika shiati Ali huyu ndio aliotoa amri ya kwamba al-Hussein ni lazima awe chini ya hukumu yangu kwa sababu al tutakuja kuona kwamba mwisho alitaraja ali yani ile maukifu ya kutoka mwishoni baada ya kuiona hali akasema moja ya mambo matatu ima nirudi nilikotoka au nende katika kambi zile za waislamu au nende kwa Yazidi Sham kambi yako kwa Sham au Shim ابن ذي الجوشن حكم لي عبيد الله بن زياد أسم kubalie hawa wawili wote ni katika shiatu ali wote utakuja kuona usimkubalie mpaka chini Hussein mawqif aliyoiona ya sawa kama hamtaki rai tatu siko tayari kuwa chini ya nani ya Ubaidillah ibn Ziyad ikawa iko tayari kwa mapambano na jeshi lake lilikuwa na watu kama sabini na mbili lilikuwa jeshi dogo kule watu wote walikusanyika pembezoni mwa Hussein watu wakawa wanakufa au wanadondoka wako pembeni mpaka kabakia na Hussein peke yake huyu Shamiru au Shimu Shamiru imeandikwa kwenye vitabu vingi Shamiru ibn Dhul Jawshan akapiga mkelele masubiri nini kwa sababu hakuna mtu alikuwa tayari amuue mjukuu wa nani na mtume kuja kuyaona maneno huyu bwana ndiye ambaye alibeba ujasiri kata kichwa kichwa kikabeba kapelekwa kwa ubeidillah ibn Ziyad akafanya aliyofanya Ubaydillah ibn Ziyad alikuwepo Anas ibn Malik pale tutakuja kuona mbele si kwamba tukio lilikuwa limefanyika ughaibuni watu hawalijui tukio lilinukuliwa katika historia wao ndio walojua sasa leo laana za Allah zimewarudia ndio wajipiga vifua wajipiga mavisu wajimwaga madamu ndio msimamo wetu haturidhii kama wanavyoridhia annawasi kuna watu masiku haya wanasherehekea yani kuna watu wamefurahia yale wasibu ahlul bait sisi hatuko kama tumeanza kutaja msimamo ahlus sisi tuna mapenzi ya dhati kwa ahlul bait kwa tukio hili tukio limetuumiza na aima wamenukuu maneno ابن تيميه انسمع رحمه الله وقد اكرمه الله بالشهاده واهان بذلك من قتله واعان على قتله ورضي بقتله وله اسوه حسنه الله من كريم الحسين قنين وشهاده نا الله موذلليشا وله او يله اللي او اللي يسيديه او اللي يرضيه وله أسوة حسنة نعام الحسين رواز أو كيئيس كزوري لمن سبقه قوال ولم تنغلي من الشهداء كتك مشاهيد وسباب وكوات قبل ذلك مولي وبباياك علي وكو ولم تنغلي ومولي وكين عمر ومولي وكين عثمان وكو ولم تنغلي سجان لكولي والحسين sio geni kwa maana wameuliwa bali wameuliwa manabii ambao ni bora kuliko nani al-Husaini isipokuwa inda Shia sababu wao wanaona maimamu wana manzila ya juu kuliko nani al-Anbiya lakini ukisoma aya watu wameua manabii فريقا كذبتم وفريقا تقتلون nilikuwa kuna baadhi makundi katika manabii mwakadhibisha wengine mmewaua Allah anasema wameuliwa manabii ana uswa maneno haya bin Taimia maneno mazuri kiazungumza kiasoma katika majumuu fatawa ameyataja ukisoma katika vitabu mbalimbali wanazuoni tukitoka hapo ili tusende na muda sio kwa saa mbili na nusu la ilaha illa sasa kwa ufupi tu tukitokea hapo tutaona sasa nitayacha maneno ya Imamu Dhahabi akiwataja kitaja maelezo nitayacha tutakwenda kutaja mji wa Kufa sindio ndio baada ya msimamo wa ahlu sunna ni mji wa Kufa si ndio jamani mji wa Kufa ni mji ambao ndio ilikuwa kitovu kama nilivyosema cha nani cha mashia mashia Kufa wakati huo ndio ilikuwa kitovu chao lakini mji wa Kufa ulifahamika ni mji wa hadaa mji wa hadaa mji wa khiana wa usaliti anasema Sheikh wa Kishia Baqir Sharif Al-Qurashi inna إن الكوفة كانت مهدا للشيعة وموطنا من مواطن العلويين kufa ilikuwa ndio kama vile tandiko au ni ardhi ya kishia ilikuwa ni mautin min mawatin alawiyin le wasu ali alawiyin ilikuwa ndio mautin ya وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواضع كوفة لتنغاز إخلاص yake kwa ahli bait na pia akasema waqad ghurisat بذرة التشيع في الكوفة منذ خلافة عمر بذرة يا وشيعة إلي باندوا كتك أمي وكوفة توكا خلافة يلان يا عمر هيا يا فوكتك حياته الإمام الحسين مجلد وتاتو كراسة من ميلي إيه مبكا وكراسة من تاتو ما يلعش من kipengele cha pili katika hichi au b kufa ulikuwa ni mji wa hadaa ulifahamika kufa kuwa ni mji wa hadaa anasema moja katika mashehe wao jawadu muhaddithi ishtahara ahlu kufa tarikhiya بالغدر ونقض العهد وعلى كل حال فإن تاريخ الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد عن عهد والتزام عن عهد والتزام أهل الكوفة أنا سمع ربانا كتك موسوعة عاشوراء كراسة وعمسين نتيسة أنا سمع اشتهر أهل الكوفة ومكوا مشهور وتوا كوفة تاريخية كهيستورية بالغدر واتوا أبونجا أهل wadanganyifu wanakudhi alahad ni watu hawa hawawezi zile ahadi kuzi, kuzitekeleza wanatengua ahadi lakini mwisho akasema wa ala kulli hal fa inna tarikh alislam hakika tarehe ya uislamu la yahmilu nadratan tayyibatan haibebi mtazamo mzuri an ahadi waltizami ahadi sio watu wa ahadi sio watu wa maelezo kama msema yako mengi lakini kwa wakati sasa e, tuingie watu wa kufa wanamwandikia barua nani eh al-Hussein watu wa kufa wanamwandikia barua al-Hussein anasema haya tunazungumza tunukuu kwenye vitabu vyao anasema Ali bin Musa bin Jaafar bin Taus al-Husaini al-Shia anasema hivi wasamia wasamia ahlu al-Kufa biusul al-Husaini alayhi salam ila Makkah walipata habari walisikia watu wa Kufa kwamba al-Husaini kashafika Makkah baada ya Yazid ibn Muawiya kuchukua madaraka baada ya kufa baba yake Muawiya kuna watu ambao lile hawakuliunga mkono akiwemo al-Hussein na wengineo katika masahaba wengine wakaelekea zao makka mapema wakakimbia kwa kutaka kutoa bai'a na hawa ni masahaba kwa jitihadi ambao waliziona kujitahidi wanaujira kujitahidi na kama walipatia wanaujira wakupatia lakini wao waliona kwamba Yazidi kwa wakati huu hastahiki bado baadhi ya masahaba tena katika ahlul bait wako kuwa Yazidi ni mtawala waliona hapana hata kuyazungumza mambo mengi haya kuhusu masahaba kwa maslahi ambayo tunaelekezwa katika manhaji ya ahli sunna lakini abdullah ibn zubairi na al ni miongoni wa masahaba ambao wao hawakutaka kutoa kiapo cha utiifu na walikuwa wako Madina wakaondoka Madina akaanza Abdullah ibn Zubair akielekea Makka kisha naye Al-Hussein akielekea Makka kwa sasa watu wakufa wakasikia habari hii hapa narudi hmm? ambao huo ni mwaka ulikuwa mwaka wa mwaka wa 60 hijiria mwaka wa 60 hijiria kwa watu wakufa waliposikia habari hii وامتناعه أي وسمع أهل الكوفة بوصول الحسين عليه السلام إلى au imtinaihi itakuwa ni maatufu ya biusul au imtinaahu au kama itakuwa ni maatufu ya au inatoka kwenye samia ala kulli walisikia kule kukataa kwake min albai'a kama amekataa kutoa bai'a liyazidi kwa yazidi fajtama'u fi manzili Sulaiman bin Sard al-Khuzai wakakusanyika katika nyumba ya huyo bwana falamma takamalu walipokamilika wakawa wote wametimia au wale ambao ni muhimu wamefika qama Suleiman ibn Sard fihim khatiba bwana akasimama akaanza kuhutubia وقال akasema fi akhir khutbatihi ya ma'ashara ash-shi'a innakum qad 'alimtum bi anna muawiyata qad halaka wa sara ila rabbih wa sara ila rabbih nyinyi mashia mmeshafahamu kwamba muawiya amefanyaje amekufa na ashakwenda kwa Mola wake wakadima ila amali kashafata matendo yake na amali yake shatangulia kwenye amali zake waqad qaada fi mawdhihi nuhu na mtoto wake amekaa sehemu yake Yazid amekaa wa hadha وهذا الحسين هو الحسين بن علي عليه السلام pamoja na kusema radiyallahu anhu hii ni shiari ya kishia alayhi salam ni kwa al-anbiya قد خالفه أنا سمع الحسين بمخالف نان يسير وصار إلى مكة نعم يكون ذاك مكة هاربا هل يكون من كمبيا من طواغيت آل أبي سفيان أم كمبيا مطاغوت يا آل أبي سفيان تونا قبعاني من نرى كشيعة أم نمت وصلنا سمعيه أو أيت آل بني سفيان كما نكينا معاوية نفاميليا كلمة طاغوت هل من نرى كشيعة قبحهم الله وأنتم شيعته وأنا سليمان بن صردي أنا سمع نني ندو شيعة ونان والحسين وشيعة أبيه نني ندو شيعة ونان وبابيات من قبله قبل ياتي وقد احتاج إلى نصرتكم نا تيار الحسين أنا هتاجني نصر يانو هتاجي ممنصور إلى نصرتكم اليوم فإن كنتم تعلمون أنكم ناصرون أنكم ناصرون mkiwamajua kwamba nyinyi ni mwenye kumnusuru mtamnusuru wamujahidu aduwahu au wamujahidu aduwihi kwa maana nyinyi kama mtafahamu kwamba nyinyi ndio mtakayepigana na adui wake faktubu ilaihi mwandikieni wa in khiftum alhawana walfashala na kama maogopa unyonge sababu angalia wao wenyewe wanajulikana na wanajuana wenyewe kwa wenyewe kama wapo unyonge na kushindwa fala tahurru rajul fala tahurru rajul msimughuri huyu mtu min nafsihi msimughuri akatabu ilaihi kumwandikia barua barua zilikuwa nyingi barua yasemekana zilijaa al-khurjain khurjain ni yale makasha yanotengenezwa na nini na ngozi ambayo mtu akisafiri na ngamia na upande huu na upande huu barua kwa siku zilikuwa barua zafika mia sita zote zatoka kwa mashia kule zafika kwa nani kwa al-Husayn barua zilikuwa nyingi wamezieleza pia wenyewe kwenye vitabu alhasil barua zilipokuwa nyingi al-Husayn akamtuma muslim bwana hemu nenda nenda sasa Abbas al-Qummi anasema watawatarat al-kutub hatta ijtama indahu fi yawmin wahid 600 kitabi kwa kwa siku ilikuwa barua 600 zikafika hatta ijtama indahu 12000 kitabi barua ngapi elfu kumi na mbili barua zaja tu njoo njoo njoo al na barua zina zimebeba zimebeba yani maudhui nzuri kabisa barua zina maudhui nzuri kwamba njoo bwana sisi hatuna isipokuwa wewe wewe ndio wetu hmm? miongoni hmm? mwa maneno hayo yananukuliwa na doktor Ashi Ahmad An-Nafis anasema barua kataba ahlul kufa ila al-Husayn alayhi salam yaquluna laysa alaina imamu sisi hatuna imamu fa aqbil la'alla Allah an yajma'ana bika 'ala al-haqq sisi hatuna imamu njoo huku huenda Allah akatukusanya sisi kwa haki njoo Husaini barua zilipokuwa nyingi akamtuma nani Muslim bin Aqil Muslim bin Aqil alitoka e, mwezi wa Shaabani katikati na akafika Kufa mwezi wa shawali kwenye tarehe takriban e, mwezi tano hivi mwezi na nini karibu na siku ishirini ndio anafika Kufa anaeleza Ash'i Ridha Hussein akafika huko watu akampa bai'a anasema walifikia watu 1018 wa fi hadithi shaabi balagha man bayahu 40000 watu 1040 wamekula baia baada hapo eh muslim bin aqil akamwandikia nani akamwandikia al-Husaini barua sasa bana njoo huku watu wote baia iko juu yako njoo ko al hussein akatoka akatoka al hussein kuelekea katika mji wa Kufa kuelekea katika mji wa Kufa hapo baadhi ya masahaba wakamnasihi wakamshauri ikiwemo abdullahi ibnu umara anasema imamu shabi kama katika albidaya walnihaya kana ibnu umara bimakkata فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال أين تريد عبد الله بن عمر البسكية حسين أنتوكا akatembea mwendo wa usiku tatu akamkuta جياني ونافي قال العراق وأخرج له الكتب وأخرج له الكتب كم تليها كتابه كما أنا بروة التي أرسلت من العراق كفونيش بروة عبد الله بن عمر كما بيا لا تأتهم فأبى الحسين إلا أن يذهب حسين أكتائس وكوا كاموا بوينة عبد الله بن عمر كما بيا مين تقسم لي حديث حديث أن النبي أي أن جبريل أتى النبي جبريل لم يمتوه صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة أكم خياريشة جبريل أكم خياريشة متومي بين دنيانا آه. فاختار الآخرة متومي كتبوني آه. ولم يرد الدنيا متومي أكلتك دنيا أنا موشة قام إيش تشيو متشيو تشكي دنيا متومي أكلتك دنيا, متومي أكلتك دنيا. wa innaka bab'atun minhu na wewe ni nyama ya mtume sababu wewe ni mjukuu wa mtume ni mtoto wa mtoto wa mtume sallallahu alaihi wallahi la yaliha ahadun minkum abada mina apa kwa Allah hakuna atakayetawala atakayetawala madaraka katika nyinyi abada وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم na Allah hakuondoa huu utawala kutoka kwenu nyinyi isipokuwa kwa lile ambalo ni bora kwenu maneno ya nani ya Abdullah ibn Umar فأبى الحسين أن يرجع فاعتنقه akakataa kurudi akamkumbatia kwa maana muanaka ile Abdullah ibn Umar wabaka na akalia waqala astawdi'uka Allah min qatil tukamwaga dua ya kuaga lakini maana yake huyo aliomwaga ni mtu atakwenda kuwa maktuli basi kwenda zake amesema Abu Said al-Khudri pia na maneno yake kabla dhalik Abdullah ibn Abbas alimueleza pia Abdullah ibn Zubair ambaye pia ni mwenzie ambao walikuwa na maukifu ya kutokutoa nini bai'a pia alikataza alimwambia aina tadhhab tadhhab ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka kwenda kwa watu waliomuua baba yako na kumtia tani na kumtusi kaka yako alhasan la tadhhab aba al illa an yakhruj lakini alikutana njiani na faraz anaitwa farazdaq ash-sha'ir baada ya kuwa al-Husaini kashatoka akakutana na farazdaq akamuuliza min aina qala min al-iraq yani al-Husaini amuuliza al-farazdaq farazdaq watoka kumwambia min al-iraq akamwambia kaifa halu ahli al-iraq hali yao ikoje watu iraq قال قلوبهم معك نيوزاو ايه زيكونا ويوي وسيوفهم مع بني أمية لكن بانغا زاو زيكو بموجنا بني أمية فأبى إلا أن يخرج وقال الله المستعان كما هتوشي كما هاتوشي ndugu yake Muhammad bin Ali pia mkataza maneno ni mengi kwa ujumla al-Husaini akatoka wako walioona alitoka na wengi katika ahlul bait iongozana naye kwa ujumla alitoka al-Hussein na wengi katika ahlul bait kaelekea ni alikuelekea akafika mpaka sehemu ya Karbala akauliza hii ni ardhi gani akamwambia Karbala akasema a'udhu billahi min alkarbi walbala ukielekea maana tunayaruka mengine hapo qadisia na kadha ambako alifika alqadisia alqadisia ndo ambapo ilimjia sasa habari ya nani ya kwamba muslim bin aqil pia nimeruka lakini nimeeleza kwamba aliuliwa ndio alikuwa katika nyumba ya Hani bin Man bin Urwa ndo alipofikia kule watu akampa bai'a baadaye akatoka akaizingira kasri ya nani ya Ubaidillah ibn Ziyad Ubaidillah ibn Ziyad akawatumia watu wa karibu kuwahonga lile jeshi la mashia masharifu wa miji ni watu wakubwa waheshimiwa wakatawanyika wakatawanyika mwisho mpaka jioni uwanjani kasimama peke yake kundi lote takriban watu elfu jioni yuko peke yake Ubaydillah ibn Ziyad kwamba kwa nini wewe unakuja huko sababu akamwambia leo nakuwa Ubaydillah ibn Ziyad katika shiati Ali na katika maana kiasifin vita au mapambano baina ya Ali na Muawiya ni kwa upande wa Ali mwambia leo nakumba kaambia kabla ya kuniua niache mtoe wasia ndio akamtuma Umar ibn Sa'd ibn Abdul Waqas kwa kufika al-Qadisiyya barua ndio yamfikia au mjumbe anakuja وبلغ الحسين خبر مسلم العقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمر بن سعد habari inamfikia bwana usende tena huko muslim pia kashafanyaje kashaudwa fahamma alhusain husayn an yarji'a fakallama abnaa muslim bin aqil faqalu la wallahi la narji'u hatta na'khudha bi sa'ri abina tuapa kwa Allah sisi haturudi mpaka tuchukue damu ya baba yetu tulipize damu ya baba yetu Hussein hapa hamu yake ikawa imetoholewa na watoto wa Musa bin Aqil hatuleni watu wakaenda zao ndio akaingia Karbala sasa ya Karbala Umar ibn Sa'd na Abi Waqqas ni katika wajumbe walitumwa na Ubaidillah ibn Ziyad kumzuia kumzuia al-Husayn rudi al-Husayn Hussein akaambia basi mimi naomba mambo matatu ambayo nimetangulia kuyasema imma nirudi nikotoka au nde katika sahara ya fukhuri muslimin au niende wapi Sham kwa yazi kwa hiyo Omar ni Saadi akamwambia mimi namtuma mjumbe wangu kwa Yazid usana huu msimamo wako na wewe mtume mjumbe wako kwa ubaidillah afwan wewe mtume mjumbe ende kwa yazidi mimi namtuma mjumbe kwa Ubaydillah al akutuma mjumbe mjumbe aliotumwa kwa Ubaydillah bin Ziyad na ambaye ndio gavana au mtawala wa Kufa akafikisha habari Ubaydillah bin Ziyad akakubali moja katika hao mwacheni lakini huyu Shamdu akamwambia huo ni udhalili huo ni uzalili بل فاختر عبيد الله بقوله فقال نعم حتى ينزل على حكمه شمير ابن الجوش انا كان بني ما مكمالية قلوا باكي ليه هو يكاي تشين يحكو على دليلي كما بيلي هو سيكتوكا يعني لوغا كما بيلي سيكاليليا بيمبي هو يكاي تشين يحكو أكمتيه شابك عبيد الله من زيادة لكتك شيعة wakina Ali hawa Kufa hakuna hakuna mtu wa hijazi wala kama huyo bwana Ubaidillah akakataa akarushia ujumbe kwamba lazima uwe chini ya ya Ubaidillah ibn Ziyad al akakataa akakataa jambo hilo Hussein akamwambia niacheni jipeni muda swali kwa muda swali kumuomba Mola wake Hassan Hussein akaamua kuingia kwenye mapambano na jeshi mawili jeshi lake lina watu sabini na mbili jeshi la Kufa lina watu elfu tano wapi na wapi kwa alichokifanya watu wote wakawa wamemzunguka al-Husaini watu wanakufa wanakufa akabakia al-Husaini peke yake hapo ndo wasahabihi bihim shamiru waihakum madha tantadhiru musbirin fataqaddamu fataqaddamu ila al-Husaini faqtuluhu nendeni muue lakini baada ya hapo hakuna mtu maneno haya hakuna mtu aliyosomea hakuna mtu aliyesudia sababu kila mmoja alikuwa anaogopa kumuua mkuu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka baadhi ya watu wema wakisema kama mimi ningemuua al alafu nikaingizwa peponi singeweza kumtazama bwana mtume sallallahu kwa hapa kwa ufupi mabwana ikawa ndio wamemuua Hussein na maelezo yako mengi lakini sikilizeni sasa ambaye alisalimika kufa siku ile nisema nani alisalimika eh Ali ibn lhuseini husayn abidin anasema hivi ayuha nas nashattukum billah enyi watu na kuapizeni kwa Allah au na kuulizeni kwa jina la Allah hal taalamuna hivi nyie mnajua annakum katabtum ila abi nyie ndio mlomwandikia baba yangu barua وخدعتموه لنين يملم هدا وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة فليسدم ننفع هذه na bond makubaliano na kiapo cha utiifu faqataltumuhu ili mkapambana naye wakhadhaltumuhu na mkamtelekeza hakumpa nusura fatabbal bima qaddamtum li anfusikum wa sawatan li ra'yikum mibaya ni ubaya ulioje yale mliyotanguliza kuzitangulizia nafsi zenu ni rai na maono mabaya mliokuwa nayo nyinyi biayati aini kwa jicho gani tandhuruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa jicho gani mtamtazama bwana mtume sallam idh yaqul lakum qataltum israti nyinyi mmeua kizazi changu wantahattum hurmati na mmevunja heshima yangu falastum min ummati mimi si katika watu wangu maneno ya nani eh? Husein ya Ali ibn Hussein imamu wao wa nne na si maneno haya yameandikwa katika vitabu labda vya ahli sunna la ni maneno katika vitabu vya kishia ameyataja at-Tabrasi katika al-Ihtijaji wa Ibn Tausi katika al-Malhuf والأمين في لواعج الأشجان وعباس القمي في منتهى الأمال, منتهى الآمال ما يمكنه vitabu vyao viko lakini maneno mengine maneno ya ummu kulthum binti ali mke wa nani alikuwa mke wa nani wa umar anasema ya ahla al-kufa sawatan lakum ma lakum khadaltum husayna faqtaltumuhu na nini ubaya wenu nyinyi ni watu wabaya na nini nyinyi mmemtelekeza mkamsaliti Husaini na mkamuua wantahabtum amwalahu mkazichukua mali zake wartumuhu mkamrithi wana mkachukua mali wasabaitum nisaahu na nyie ndo mliwateka wanawake wale ambao hawakufa siku ile pale maelezo haya kwa mengi ya Zainab binti Ali lakini nitamalizia maneno يا مرتضى مطهري انا سيما ولا ريب ولا كنا شك في ان الكوفة كانوا من شيعة علي هكونا شك كوانبا كوفة الكوة نكتك شيعة وعلي وان الذين قتلوا الامام الحسين هم شيعته إذا لغة الإمام الحسين بن يوسف ni lugha za kishia sababu al-Husaini hakuwa alikuwa imam hakuwa alikuwa mtawala anazungumza murtafa mutahhiri anazungumza katika kitabu al-Malmaha eh al-Malhama al-Husainiyya al-Malhama al-Husainiyya anazungumza mjallid wa kwanza ukurasa wa 129 anasema hakuna shaka yani maneno haya tosha kabisa hakuna shaka la raiba fi anna al-kufa tulitangulia kuona hivyo samjua kufa tuliutoa tuliutaja historia yake ili mbele tuje tustarehe tushaijua kufa ilikuwa nini ndio mjua nini wa kishia kwamba kufa كانوا من شيعة علي وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته nayarudia tena maneno haya nataka nirudie mara kumi kama sauti hii itafika kwa kila muislamu ni sauti ambayo haina majazi au ni maneno ambayo hayana majazi kwa sababu katika vitu vinavyotoa vinavyoondoa ihtimali ya majazi ni taukili kwa wale wanaona kuna majazi أوس ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته حكونا شكا وما كوفة لكوا نجي وشيعة وعلي نحكيك ولا ولموه الإمام الحسين هم شيعته نشيعة وكيف kuna ahlu sunna kuna ahlu sunna hapa lakini wanatumia masiku haya kwenye manabiri zao kuwahakikishia waislamu kwamba ahlu sunna tena Ali bani Sufyan ndio waliomuua nani al-Husayn wakimtaja Yazid Yazid Yazidi alituma ujumbe jamani mzuieni al asifanye jambo hilo sio jambo zuri yeye yuko Shamu matukio yanaendelea wapi Iraq ni nchi mbali Damascus huko Syria yeye yuko Syria mambo yanaendelea kufa Ubaidillah bin Ziyad aliyekwa hapo mwanzo alikuwa ni mtawala wa Basra kwa Yazid akamwambia basi ihudumie kaimu pia mji wa Kufa alafu akaondolewa Nu'man ibn Bashir Nu'man akaondolewa kwa ibn Bashir sasa Nu'man bin Bashir alisikia ile habari toka Muslim wanakuja watu wanakusanyika yeye kwa hikma yake ni sahaba bwana Mtume sallallahu yale mambo hakuweza kuyazuia kwa Yazidi akaona ngoja hawa niwapelekee jamaa yao Shia wao wanazungumza lugha moja azungumze na watu wake kina Muslim haya mambo yasifanyike itakuwaje kuwe na watawala wawili katika dola Yazidi yupo huko Sham. Ubaydillah ibn Ziyad ambaye ni katika Shia ndiye aliyepanga haya. Sina haja ya kutaja baada ya habari kufika kwa Yazidi na maneno anayozungumza Yazidi alimlaani aliyeua, ndio maana washia wanawasingizia sana Ali bin Sufyan kwa sababu wanataka kuficha huu ukweli. Kwa maneno ya Zain al-Abidin ambaye ni imamu wa nne ameeleza waliomuua al husain ni nani ni ahli kufa ni shia wake wale wanaomwandikia barua maneno ya nani ya ummu kulthum binti ali sababu hawa sasa hawa ni katika wenyewe yani leo akitokea huyu shia golo au shia yoyote akizungumza hatuwezi kuamini maneno yake tukaacha maneno ya nani ya mtoto wa ali au maneno ya al-Hussein eh, maneno ya mtoto wa al-Hussein aliyokuwepo kwenye eneo la Karbala yeye alikuwa mgonjwa anaeleza hiyo ndio mlimo baba tumeelewana huyo huyo Murtaba mutahhiri anasema maktabu al Husayn kuuliwa kwa al-Husayn ala yadi muslimin bal ala yadi shia kuuliwa kwa Husayn ilikuwa kwenye mikono ya waislamu bali mikono ya shia بعد مضي خمسين عاما فقط على وفاة النبي لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية تكلمت أنا سمى كاظم الإحصائي النجفي هايوتي يبقى كتابه ملحمة الحسينية anasema ndo mwingine huyu bwana Kadhim al-Ihsai an-Najafi inna al-jaysh alladhi kharaja li harbi al-Imam al الحسين 300 ألف jeshi lilotoka kumpiga al-Imam al Hussein walikuwa elfu riwaya kule tumeona elfu kulluhum min ahli al-Kufa laysa fihim shamiyun ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفة قد اجتمعوا من قبائل شتى tuko jamani kwa hiyo kama tulivyosema vitabu vyote vya siar wa tarajim inaeleza walobashiri wakenda pale wakamkata kichwa sasa walikuwa ni watu wawili wanasema ni huyu Shami au Shimr ibn al na vile vile wengine wanamtaja ni Sinan ibn Anas an-Nakhai na huyu Shamir au Shimr huyu hata mashehe au maimamu au maayatullah wa Shia huyu wakimtaja wanamlaani sababu huyu wanaamini ndio alo alobashiri binyamu na muda hautosha lakini waliulizwa mashimo zao vipi mbona yasemekana lakini huyu alikuwa ni katika Shia wa Ali na alikuwa yuko upande wa Ali wakati kuna mzozo baina yake na Muawiya wakasema hilo sio hoja ndio maana al-Husaini wanasema kwenye vitabu alimuuliza wakati yule bwana asema maneno wewe ni nani tena alimuuliza wakati ule mbona mme nini? Nendeni mkamwa kumuuliza wewe nani? Al-Hussein Akamwambia mimi ni Shamu. Wanasema pale alipomuuliza maanake Al-Hussein alikuwa hamjui. Wenyewe wanakataa. Kwa hamjui huko kushiriki kwake huko mtu aweza geuka. Lakini huyu anakubali. Kata Kisoma katika vitabu vyao rijalu tusi wamemtaja katika rijalu tusi anakutaja rijali ametajwa عبيد الله بن زياد ذكر ذكره الطوسي في كتابه في الرجال وعده من أصحاب علي أما هو هو عبيد الله بن زياد علي هو نكتك من أصحاب علي نبيل بن شامر بن بن الجوشم هو نابي علي هو نكتكها وكان يوم صفين في جيش أمير المؤمنين كما سكوا صفين علي هو كتك جيش أمير هذا ndio walimuua mpaka hapa nitaishia hapa mm. eh laki tatu laki tatu ndio laki tatu au la laki tano sawa 300000 ni laki bwana anakumbusha kwenye barakallahu fikum itakuwa tume tumeelewana mpaka hapo tumeona kwa ufupi kwa numu alikusanya kila na haya yote niliyosoma hapa hatujataja kitabu kitabu cha ahlus sunna kinothibitisha haya sio kama ahlusunna hawana maneno ah, lakini haya ni maneno yao wenyewe maneno yao wenyewe kwenye vitabu vyao na sasa hivi maktaba ashamili ya kishia ipo kama huwezi kununua vitabu ipo wafungua waona fihi zipo hivi mambo yapo wazi kwa hiyo leo tutaishia hapa kwa vile kuna na kesho sehemu ya kesho tutaona sasa mambo ya kujipiga kifua kuvaa nguo nyeusi mtazidi kushangazwa kwamba hawa bana mashia wana mkorogo yani maimamu wanasema nguo nyeusi ni nguo ya watu za motoni maimamu wao utawaona wale na 12 tutawaona kesho wanaulizwa baadhi yao kuswali tuna kofia nyeusi nasema uswali na kofia nyeusi sababu nguo nyeusi ni za watu wa motoni nguo nyeusi ni nguo ya Firauni sasa leo tizama wanaovaa nguo nyeusi <laughs> yani wao shiari yao ni kuvaa nguo huku maimamu wameulizwa nguo nyeusi ni nguo za Firauni lakini wana mashehe zao hawa wakati wakati wanawadanganya utakuja kuona moja katika imamu asema kwenye msiba ukijipija paja tu amali zako zote zimebatilika wao wajipiga mpaka vifua sio paja vifua wajikata na viwembe na walipoulizwa tutakuwa na mashehe zao kwa nini sasa maimamu wote kumi na mbili hawakuwa na Husainia hatujaona maombolezo na wao ndio wana haki zaidi na al-Husaini wanasema waliishi wakati wa takia hawakuweza kudhihirisha lao wengeishwa katika kama huo lao wengedhihirisha kama tunapo ndo ndio wani hii takia ndo kama chochoro yao wanawadanganyia watu kwa hii ni sehemu ya pili kesho insha Allah taala نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم e, tumechelewa saa saa tatu tu dakika ngapi leo kidogo soma ta dakika kumi bado si ndio inshallah tutakutana kesho anabuha Thank